Ескімос прикрикнув на псів, і всі троє вчепилися за нарти. Та по хвилі він гукнув лижі. А де ж тур? Собаки обминули покинуті на снігу лижі і з гавкотом спинилися. Булат підбіг. У бар'єрі виднілася широка звивиста тріщина, яка збігала приступцями вниз. Турбалон стояв на третій сходині і пробував її людорубом. Спускайтеся сюди, сказав він французові. Тут можна зійти на припай. А нарти? Жак Антуан знервовано засміявся. Хай вам біс. На цій ковзанці можна скрутити в'язи. Булат мовчав. З допомогою линви тут таки можна було спуститись але при пальмі лід унизу нічого путнього не обіцяв, жодної ополонки. Курбалин обережно зліз на припай і, коли згодом піднявся нагору, мовчки всадив лідорубу сніг. Підемо далі? запитав Булат. Спробуємо. Мусили шукати не лише спуск, а й лігвище тюленів чи бодай ополонки. Вони рушили понад бар'єром і їхали ще години півтори чи дві, по черзі відпочиваючи на нартах, але нічого кращого так і не знайшли. Бар'єр у цих місцях був на диво рівний і високий, мов кришталевий фортечний мур. А коли сонце стало в зеніті, вирішили вертати назад. Жак Антуан глянув на лічильник одометра вісімнадцять миль понад 30 кілометрів, а я навіть не відчув. Верхи на нартах, усміхнувся Тур. Із кілограмом пемікану в череві, зареготав француз. Давши собакам трохи перепочити, рушили назад. А вже надвечір, коли, за висловом Жака Антуана, вийшли на фінішну пряму, Нансен спинив запряг. Що тут таке, містер начальник? Він показував униз на неозоре поле припаю. Там виднілася купка якихось чорних зернят. Пінгвіни, здогадався француз. Булат придивився. Проїхали стільки миль, а дичина гуляла під самим носом. Даремно згайнували такий чудовий день, іншого може й не бути похмуро вилаявся Тур. І саме навпроти бази докинув Жак Антуан. Доїхавши до бази, Булат і Жак Антуан глянули з бар'єра вниз. До пінгвінів було досить далеко, миль п'ять або шість, і сонце вже грузло в обрій по ступиці. Чорні цяточки пінгвінів були так само невиразні й дрібні, неосяжні поля білих полів спотворювали відстані. Журналісти уже сиділи за столом, і коли Наріта приніс вечерю, бульйон з галетами та консервовані бачки, Казіміш Потоцький звернувся до товариства. Це казна що, леді джентльмени? Він же нам не лакей? Хтось із нас повинен негайно перебрати від нього ці принизливі клопоти, наче не ми йому, а він нам зобов'язаний. Усі присоромлено потупили зір, і в загальній ніяковій тиші Кетрін Уілсон сказала: А чому б цим не зайнятися вам, містере Потоцький? Мені? здивовано протягав стрілієць. але за секунду кивнув, неначе давно чекав на таке запрошення. «А вже ж, а вже ж, я з великою охотою. Він жваво підвівся і рушив до дверей хоча господар уже встиг принести все необхідне для вечері, навіть ложки та сіль. Булат упівголоса сказав Хоцудаєві, який почав кришити прісне печиво в бульйон. Переговоріть з містером Нарітою. Найкраще було б визначити чергових і роботу поділити на всіх. Після вечері японці довго пошепки сперечалися. Потім Хоцудай підійшов до Булата і сказав, розвівши руки. Він хоче працювати на кухні сам. Когось боїться?